Aste astapeneko gertakaria, baina nor, uh, ba, zomaitegun berantago ere gibeltasun zerbaitekin hartuta ere bada mm, aipatzekoa gurekin erregina dolozor egunon? Egunon. Erizain laguntzailea zira, gileja klinikan eta CFDT sindikatuko kide ere. Gertatu dena nola bizitzen duzue, nola aipatzen duzue, zer da giroa azkenean, hor? Be, girua ez eh, bat ere ona, eh, jendia kesu da, eta hor eh, jaiten alda, ola, bi urte terdi hortan girela, eh, COVID horrekin eh, giro hortan, baina ikusten da kresendo, eh, jaiten den bezala, eh, giro txar bat eh, goititzen dela, eta hor harri batu dena, be, gertatu da mariruski, eta eh, langile guziak, lankide guziak gaizki, gaizki gira. Eh, nahi duzu, zinez, badela hor eh, azken urteetan COVID-ari lotua den eh, giro bat azkenean, eta bortitzagoa dena paziente edo kiko? Bai, hori senditzen da, hori uh, eh, eh, dola urte bat, urte hortan girela, benen gehiago erganezak dola urte bat dola, jendea begaizki hartzen duela, bisitak eh, mugatuak direla, pertsona bat sartu behar dela bakarrik, maskarekin, doan erraiten alda, gure guneroko uh, artean, eh, borroka, uh, dela beti erraitea, maska ezari behar duzue, pertsona bat bakarrik bisita, eta hor batzutan jendea biziki agresiboa da, e, eta gehiago eta gertatu dena nunbait ez gira argitzen. Oden horretela zan liguzu, berdin eh, nola den eh, goi sortan zer den. Oduan, be, pertsona bat etorri da suhiltzaileak elemanik, bideko istripu batez baten gatik, eta bera sartu da bon, serbitxuan eta hartatua izan da, eta gero ondoan etorri dira bertze bilagun, eta nahizutela ikusi. Orduan hor zen erizain laguntzaileak abisatu du eranen, Eh, ez zirela sartzen ahal, eh, araudiak dira, orduan ez zirela sartzen ahal, eta bon ez dute uh, onartu, eta hor piskat ebe eh, kalapitan edo hasi dira piskat bat espikatzen, eta hor etorri da ondotik erizaina, piskat espikatzeko, eta erizain laguntzaile laguntzeko ere, ondoan berriz espikatzeko. Eta hor, ebe hartu du kolpe bat aurpegian, erori da, eta be, segitu, dute, uh, uh, zangoz, jo dute buruan lurrean zelarik. Bai, lurrean zelarik. Norbait etorri da gelditzeko? Be, hortik nahi bauzu langileak deitu dute emearritzeko komisaldegia, etorri dira eta arrastatuak izan dira. Jotze momentu hortan uh, inguruan ziren langileak ere lagundu dute ez? Bai, uh, erizain laguntzaileak eta garbiketak egiten duen lankideak ere be, lotu dute bat, atxiki dute, polizia etorri arte. Bon, orduan, nola, da orain uh, biktima erango dugu, azkenean joa izan dena? Etxean da, sortzi egunez bederen, sudu gautxia, aurpegian uh, pundu batzu eta bigionduan den plato orbital hori ere onkitua eta mm, gaizki da, bere buruan gaizki gazte-gaztea da, jember da uh, eh, ekainan asitera asidula bele lana, eta ara, beretzat ez da eh, astapen on bat. Eta mm, inguruan ziren beste langileak, hor zirenak? bertziak ere galditua, galdituak dira lanetik, salbu bat, beldur da, bakarrik egoitea etxean, eta segitzen du lanean, eta ara, eta bertzi denak eh, medikuak medikoak eta denak hor dira momentuko. Um, orduan, um, aipatu da, azken eh, egunetan hainitz, egia eh, hainitz aipatu da ere, uh, ba, erasotzaileak ezagunak baitira ere, abiron bai honeko uh, uh, langile edo langile hoi gisa, nola ikusten duzu ezekori? Ba, afera mm, hor um, da, uh, ezagunak dira, orduan gehiago aipatzen da, pentsatzeut uh, eh, zuedoni eh, <laughs> hori uh, ez gila berba, etzela berba hola, uh, jaiten demezala mutarda hola, etzola hola hartuko, uh, benen niretzat ez dira horiek uh, lehen, ez, da hieli lehen eman behar, hala, uh, lehen eman behar da eri zainari eta bertze bilankide eri, horiek dira biktimak. Hala. Mm. Eh, egin dute, badakigu nor diren, baina bon, uh, afera initz hartzen du zenta ezagun, ezagunak dira. Baina biktimak dira lankideak. Ordon gibeltasun narekin hor egun berantago nola dakit ulertzen duzu ekintza hori do gertakari hori. Ez, ez, ez, dugu ulertzen, Hori, eh, eh, zaun hartzen da lolako ekintza bat, eta gaizki gira eta mm, momentu txarrak bizitzen dituzte, bai. Hortarako gireba egun bat, beraz, eh, deitzen duzue, ostiral eh, untan, zer, eh, zer da gireba honen helburu azkenean? Uh, sustengoa daitzen dugu behiran kideguzieri eta kanpoko jende eri nahi badute zerbait eginen da eta erakusteko gure kesadura. Eh, greba, zer egan nahi du eh, lanetik edituko ziztela? Eh, Lari aldi serbitzu hortan bai aldiz badakigu eh, hori uh, izan behar direla ere batzuk uh, zenta frantxez haiten demezala rekizizione izanen dira orduan hori dena konpondua da jen behar da ere agilerako zuzendariarekin dena konpondu dugula eta bertzea bertziak uh, eh, debreiaz bat eh, eginen dute ez dituzte eriak hola utziko eta jautziko dira amaretatik uh, landa hola uh, sustenguz uh, agilerako entzin hortan zerbait itxoiten duzu, azkenean, zakit, erantzun konkretu bat, eh, egitura aldetik, eh, erran duzu azken urteetan e, eh, tentsua hor zela, jada senditzen zela beste historio batzu, ere izan dituzuela, azkenean, ez dutenak hainbeste oi hartzun izan prentsan, baina hor dela azkenean problema bat. Uh, bai, uh, goitatzen duguna da be, zuzendariatzen partetik, uh, sekuritate mailan, um, lan egiten alda ere, uh, bertze gauza batzuk ere, maiteko uh, uh, guretzat, eh, uh, sekuritate gehiago gaiteko. Erregina dolozor erramezala miarritzeko klinikako langile, erizain laguntzailea eta be, milesker, gurekin egunik? Milesker zuri.